bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihod qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.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 Ya'ni har bir mu'min kishi Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga so'zi bilan, amali bilan ergashishlik bilangina u mu'min bo'ladi. u ummat bo'ladi, u jannatga kiradi. Shuning uchun Alloh taolo bu yerda buyuryaptiki, har narsani sizlarga rasul Muhammad alayhisalom olib kelgan bo'lsa, buni olinglar. Nimadan qaytargan bo'lsa, shundan qaytinglar. Ya'ni shariatga amal qilinglar. Shariat bir narsaga buyuradi, bir narsadan qaytaradi. Shariat bir narsaga buyuradi, bir narsadan qaytaradi. Shu Muhammad alayhisalom o'qigan narsalar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam gapirgan so'z, qilgan amallari hammasi din bu, yo'l bu. Shuning uchun Alloh taolo buyuryaptiki, payg'ambarga nimani olib kelgan bo'lsa olinglar. Rasul sallallohu alayhi vasallam sizlarga nimani olib keldimi? Shuni olinglar. Shu bilan iymon komil bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir hadislarda marhamat qildilarki, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila va man yaba ya Rasululloh? Qala man ata'ani Dakhalal janna va man asani faqad aba. Meni ummatimni hammasi jannatga kiradi dedilar. Magaram jannatga kirmayman deb bo'yin tovlagan, Yani jannatni istamayman men, jannatga kirmayman deb turuvagan. turib olgan, bo'yin Buyun kishilar kirmaydi dedilar. Shunda sahobalar ajablanishdi ki, jannatdan ham bo'yin tovlaydigan odam bormi? Yani jannatga kirmayman degan odam ham topiladim deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ha topiladi. Menga itoat qilganlar jannatga kiradi, kim menga itoat qilmasa u jannatga kirmaydi dedilar. Mana shu uni jannatdan bo'yin tolab olgan. Ya'ni hayotda Rasululloh sallallohu alayhi sunnatlarga ergasha olmaslik, demak u jannatdan o'zini nima bo'yin tovlashligi bo'lar ekan. Kimga sunnat yoqmayotgan bo'lsa, kim sunnat qabul qila olmayotgan bo'lsa, bilsinki, demak u jannatdan bo'yin tovlayapti u. Jannatga kirishini istamayapti. Buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarining hadislarida marhamat qildilar. Va Alloh taolo aytayaptiki, "Vattaqulloh", Allohdan qo'rqinglar. Payg'ambarni olib kelgan narsasini olishlikdan, qaytargan narsasidan qaytishlikdan bo'yin tovlab, bu gunohni qilishlikdan Allohdan qo'rqinglar. Innalloha shadidul iqob. Alloh taolo agar o'ch oladigan bo'lsa, Allohning uchi, iqobi, azobi qattiqdir. Ya'ni kimda kim payg'ambar olib kelgan narsasiga, buyurgan narsasiga amal qilmasa, qaytargandan qaytmaydigan bo'lsa, u Allohni iqobiga, Allohni azobiga ro'baro bo'ladi. Demak, mana bu oyat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bizni to'la to'kis ergashligimizni buyrug'i bu. Mo'min kishining iymoni qachon komil bo'ladi? Qolalloh, qola Rasul desa, so'zsiz itoat qiladi. Alloh va Rasulining uchun boshqa hamma narsadan mahbub bo'ladi. Allah va Rasuli uchun canını jonini bera oladi. Shundagina onun iymoni komil bo'ladi. Umar ibn Khattab imediler, Ya Rasululloh, men sizni hammalasidan ortiq yaxshi ko'raman. Otamdan ham, onamdan ham, ayolimdan ham, farzandlarimdan ham, mol mulkimdan, yer yuzidagi hamma narsadan ortiq yaxshi ko'raman sizni. Faqat o'zimni nafsim, o'zimni jonim shu sizdan ortiq ko'ra olmayapman. Ya'ni siz uchun jonimni, jonimni sizdan ortiq kuralma olmayapman. Yani napsım canım bu zümrücü şırırlık kılıyordu. Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve ki La ya Umar. Ey Umar sizin imanınız kamil bu dediler. Allah Teala ayeti ki "En-nebiyyü evlâ bil mu'minîne min enfusihim." Nebi Muhammed Aleyhisselam müminler için özlerini canlardan avlara. Bu Allah buyuruyor. Şunda Ömer ibn hatta oylab qo'yana ekanlar. O'ylab qo'yana ekanlar. Bir lahza o'ylab qo'yana ekanlar. Chunki sahobalarning bitta sifati bor edi. Biz sizden tilin uchida aytmasdilar. Amal qila ki kiyimga qarab aytardi. O'ylab qoldilar-ki, uddasdan chiqa olmaymanmi, o'zi joningni berdeseler desalar? ya "Ya Rasululloh" dedilar, "Bitta jon ekan." Mingta jonim bo'lsa siz uchun beraman. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Al-ana ya Umar, al-ana ya Umar." İndi indi hakiki Müslüman buldunuz. İndi indi hakiki Müslüman buldunuz. deb Umarga aytdilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat Allohga bo'lgan muhabbat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan itoat, Allohga bo'lgan itoat. Bu jannat yo'li birodarlar. Shuning uchun ham mana biz alhamdulillah Rasululloh sallallohu alayhi ummat bo'ldik. Hijrat qildik. Alhamdulillah jihad qilyapmiz. Bu hammasi Allohning fazli bu. Muhojirlik birodarlar bu ayib emas. Ba'zi kishilar hijrat qilmaydi, ha? Qo'rqitdi deydi, falan deydi. Yo bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga til tegizishlik bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijrat qilgan, biz ham hijrat qilamiz. Ya'ni biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qadamlariga qadam qo'yib borsakgina jannatga kirishimiz mumkin. Xo'p, mana bu tarbiyani olgan sahobalar qanaqa sahobalar edi? Bular nima qildi? Hamma narsasidan voz kechdi. Makka dan voz kechdi, vatandan voz kechdi, qarindosh urug'dan voz kechdi. Alloh yo'lida muhojir bo'ldi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlarida bo'lgan muhojir va ansorlar Alloh taolo mana bu biz kelgusi oyatda o'rganmoqchi bo'lgan oyatda ular sifatini bayon qildi. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله muhojirlar qaysi muhojirlar faqir bo'lib qolgan muhojirlar ular makkada boy edi makkada hamma narsasi bor edi ularni uyi bor edi joyi bor edi Lekin shuni hammasini bular nima qilgan? Alloh uchun tark qilgan. Bu muhojirlar shunday muhojirlarki, ular diyorlaridan diyorlardan kofirlar tomonidan chiqarilgan kishilar. Musulmon bo'lgani uchun. Muhammad alayhisolamga iymon keltirgani uchun diyoridan bevatan bo'lgan, vatandan quvilgan. Alloh taolo aytadi, bular faqir muhojirlar bular. Bu muhojirlar mollari ham qolib ketgan diyorlar. Ko'plarning mollari, tijoratlari, hamma narsasi bor edi Makkada. Hamma narsasini tashab chiqqan bular. Nima uchun chiqqan bular? Ya Yabtaguna fadlan minallohi va ridwana. Ular Allohning fazlini va roziligini istab chiqqan bular. Molini ham tashagan, qarindosh urug'ini ham tashagan, uy-joyini ham, vatanini ham tashagan. Maqsadi nima? Allohning fazlini va roziligini istab chiqqan kishilar bular. Ya'ni Makka da qolgan molini o'rnini to'ldirish uchun chiqmagan bular. Makkada qolgan hujayni o'rnida uy qurishlik uchun chiqmagan bular. Muhojirlar ichida shunda ahli suffalar bor edi Rasululloh sallallohu alayhi zamonlarida. Ular shu suffada o'tirishardi. Ularni hatto kiyimlari yo'q edi. Uylari yo'q edi ularni. To Haybar jangigacha Haybar hijratda 7-yilda bo'ldi. Bularning soni suffa ahlining soni 300 kishiga yetdi. Hammasi muhojirlar. Ko'plarini faqat avratini bikitib turadigan latasi bor xolos. Shunchalik faqir muhojirlar edi. lekin ko'pi Makkada boy edi. Puli bor edi, tillasi bor, hammasisi bor edi. Xaybar olingandan keyin ular uyli joyli bo'lishdi. Ungacha nima qilishdi? Ko'pchiliklar ana shunda faqir bo'lishdi. Alloh taolo shu muhojirlarni aytayaptiki, bular nima uchun yabtaguna fadlan minallohi va ridwana. Ular uchun eng muhim narsa Allohning fazli. Allohning fazli bu jannat birodarlar. Rasululloh alayhi vasallam aytdilarki, hech kim o'zini amali bilan jannatga kira olmaydi. Siz hammi yo Rasululloh deganda men ham kira olmayman. Alloh o'zini fazliga olib jannat olib kiradi dedilar. Ular yabtaguna fadlan minallohi va ridvana. Ularni faqat birdan bir muhojir qilgan narsa nima? Ular Allohning fazlini istab chiqqanlar. Alloh rozi bo'larmikin deb istab chiqqan. Allohning roziligi uchun odamlarni g'azabiga keltirgan. Qarindosh urug'lar rozi bo'lmagan. Insonlar rozi bo'lmagan bilan muhojir bo'lishiga. Lekin odamlarning g'azabini Allah'ın razılığı almıştır bunlar. Hayatta lazzetini, rahatını Allah'ın fazlılığı almıştır bunlar. Qarındaş urug'larni ko'tar-ko'tarini ana shu g'urbatdagi, hijratdagi nima? Ana shunday faqirlikka almashtirganlar. Ular faqir bo'lib qolganlar. وَيَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Bu fukaralar, bu muhacirler Allohning fazlini, roziligini istab chiqqan kishilarni yana bitta niyati bor. Yana bitta maqsadi bor ular. Allohga, Rasuliga nusrat beramiz, yordam beramiz deb chiqqanlar. Boshqa narsasi niyati yo'q ular. Alloh muhtoj emas biz yordamimizga. Muhojirlarning muhtoj yordamiga muhtoj emas. Rasuli ham muhtoj emas. Lekin bularning niyati shu, Allohning diniga yordam beramiz. Allohning dinini aziz qilamiz. Allohning bayrog'ini ko'taramiz, musulmonlarni aziz qilamiz. Bu maqsad bor bilan. Alloh taolo bu yerda bu faqir bechora vatandan quvilgan faqir muhojirlarni aytayaptiki, ular Allohga rasuliga yordam beradilar. Subhanalloh. O'zi faqir bo'lsa, o'zi muhtoj bo'lsa, u nima qilar ekan? Allohga rasuliga yordam beradi. Ya'ni Alloh va rasuliga yordam berish nima? Dinga yordam berishlik. Alloh taolo hamma koinotni o'zi yaratgan. Alloh taolo bugan, bo'lgan, qodir bo'lgan, bugan, bo'lgan zot, u muhtoj emas bu faqirlarga. Allohning diniga, islomga yordam berishlik uchun bilan chiqqan. Alloh taolo boshqa o'rinda aytadiki, illa tansuruhu faqad nasarahulloh. Agar sizlar Muhammad alayhisolamga yordam bermaydigan bo'lsanglar, Alloh taolo uni hech kim yo'qligi vaqtda yordam bergan. Muhammad alayhisolamga yordam berishni Alloh taolo o'zi zamonatiga olgan. uzi kafolatiga olgan ya yuhan nabiyu hasbukalloh ey nabiy ey aleyhisselam sizge sizga alloh taolo o'zi kifoya qiladi o'zi yordam berishiga kifoya qiladi vallohu yasimuka minan nas ey muhammad alayhissalom sizni insonlarning yomonligidan alloh taolo o'zi saqlab oladi alloh taolo va'da qilgan lekin bu fakir muhojirlarning niyati shu ulaika humus sodiqun ana shu sifatlar topilgan muhojirlar sodiq muhojirlar sodiq mo'minlar agar ular hamma narsadan voz kechib chiqqan muhojirlik unvonini olgan alloh taolo qur'onda bilan muhojir degan qur'onda muhojir degan arab demagan ajam demagan o'zbek demagan tatar demagan tojik demagan boshqa pashtun demagan bularni muhojir faqir muhojirlar degan o'zi qur'onda o'zi kalomida bitib qo'ygan bularni Alloh taolo mana shu sifatlarni o'zida jamlagan. Ya'ni hijratdan murodi Allohning fazli va roziligi va dinga yordam berishlik bo'lgan muhojirlarni Alloh taolo sodiqlar deyapti. Mana bular aytsa bo'ladi biz muhojirmiz deb. Mana bular aytsa bo'ladi biz mu'minmiz deb. Bular aytsa bo'ladi biz Muhammad alayhisolamning ummatlarimiz deb. Bular o'zini so'zda sodiq bo'lgan kimsalar. Hop, keyingi Bu yerda endi muhojirlar maqtaldi. Alloh subhanahu va taolo kelgusi oyatda ansorlarni ham maqtadi. Bularning sifati nima? Ular o'zlariga hijrat qilib kelgan kishilarni yaxshi ko'rishadi. Muhojir kelsa, ular xursand bo'ladi. Ularni yomon ko'rmaydi. Muhojirlarni yo'ruq yuz bilan kutib oladi. Qo'lida hech nima olmasa ham nima qiladi ularni? Izzatini ikromini qiladi. Yomon ko'rmaydi. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا va ularga agar muhojirlarga ko'proq narsa berilgan bo'lsa, o'sha fay hukmida ularga ko'proq narsa tekkan bo'lsa, ular buni yomon ko'rishmaydi. Ular yomon ko'rishmaydi. Qalblarida ularga nisbatan g'illig'ashlik yo'q. Muhojirlar ulardan ko'p yaxshiroq yashashi mumkin, yaxshiroq yeyishi mumkin. Ular buni yomon ko'rmaydi. Qalbi bilan qiynalmaydi unga. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا Ular o'zlari muhtoj bo'lib turib muhojirlarga berishadi. O'zlari muhtoj, lekin muhojirlarga beradi. Bu ansorlarning sifati bu. Rasululloh sallam aytgandilarki, "Hubbul ansor minal iymon." Ansorlarni yaxshi ko'rishlik iymondandir degandilar. "Va bug'zul ansor minan nifoq." Ansorlarni yomon ko'rishi bu munofiqlikdandir degandilar Rasululloh sallam. O'zimiz ham ko'rib kelyapmiz birodarlar, hijrat qilish alohida ne'mat ekan, ularga ansorlik qilish alohida ne'mat ekan. O'zi yemaydi, muhojiriga beradi. Buni ham ko'rdik. O'zi o'tirmaydi, uyini beradi. Hop, Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, "Va man yuqa shuhha fa ulaika humul muflihun." Kimda kim o'zini nafsini baxilligidan saqlasa, u ana shu kishilargina najot topadi. <coughs> Ya'ni Buxul bor, shuh bor. Bir buxullik bor, baxillik bor, bir molga baxillik. Shuh deb nafsini, ya'ni ma'naviy, moddiy hammasi shuni chekilib ketadi. Hatto bir birodarga shirin gapirishdan baxillik qiladi. U bunga pul sarflanmaydi u. Bir birodarga bir peshanasi ochib kulib boqishligidan baxillik qiladi ba'zi kimsalar. Alloh taolo aytayaptiki, kimdaki o'zini mana shunda shoh moddiy va ma'naviy baxillikdan saqlagan bo'lsa, ana o'shalargina najot topuvchilar dedi. Mana bu va yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa mana shu bir ansoriyni oilalari bilan qilgan ish to'g'risida nozil bo'lgan deyshadi tafsirda. Rasululloh sallam oldilarga bir mehmon keldi. Aytdiki, ki Rasululloh, men ko'p ochman, qornim och. Shu meni mehmon qilsangiz" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 9'ta aileleri vardı. Ümmül mümin analarımız 9'ta hanedandan bir bir sonra çıktılar ki bir mehman var. Şunu mehman kılıp kutu alışlıkı üyde birer narsa var mı dediler. 9'ta ailelerden bitti cevap çıktı ki hiç narsa uyumuzda. Yani şu mehmanınızı mehman kıladığın üyde hiç vaka yok. Dep cevap geldi. Sahabeler karar ettiler ki, meni mehmanımı mehman kıladığın var mı dediler. Shunda ansorlardan bittasi aytdiki, men mehmon qilaman ya Rasululloh. Mehmonni olib uyga olib keldi. Uyga kirdi, uyga kirib ayoliga aytdiki, bu Rasululloh sallam mehmonlari bor, uyda biror narsa bormi o'zi dedi. Ayollari aytdiki, Allohga qasamki, uyda shu ikkita yetimimizga yetadigan ozginagina ovqat bor. Ozginagina ikki kishiga ikkita bolaga yetadigan ovqat bor. Boshqa hech nima yo'q dedi. Shunda aytdiki, bu Rasululloh sallam mehmoni. Bir narsa qilishimiz kerak, shu mehmonni ikromi, izzati bo'lish kerak. shu bolalarni bugun kechasi bir aldab bir narsa qilib uxlatib qo'ying shu ovqatni shu mehmonga yedirib olamiz ikkita bolani onasi aldab aldab uxlatib qo'ydida ovqatni olib kelib mehmonni oldiga qo'yishdi u vaqtda hali hijob farz bo'lmaganda ayoli ham keldi uy egasi ham keldi o'tirishdi shunda aytdiki chirog'i o'chirib qo'ying dedi chirog'i o'chirib qo'ying buzilib qoldi deymiz ovqatni biz ham olayotganga o'xshab turamiz mehmon bilan qo'limizni uzatib hammasini shu mehmonga yedirib olamiz Mehmonga o'zi chiroq o'chirib qo'ydi ayoli, yiqilib ketdi, e, buzilib qoldi dedi. Mayli qorong'ida ham ayol ham er ham ayol ham qo'lini uzatadi, yemaydi ishtima. Qorong'i mehmon ikkita bolaga yetadigan ovqatni ozginagina ovqat u. Hammasini yedi. Ertalab mehmon qilib kelishdi Rasululloh sollallohu alayhi xursand bo'lib kutib oldilarki, sizlarning bu qilgan er xotinning ishini Alloh taolo shunaqa yaxshi ko'rdiki, hatto sizlarning bu qilgan ishingizga Alloh taolo kuldi. Xursand bo'lgandan kuldi. kimga Alloh taolo qaysi bir maqomda kulgan bo'lsa, u, u banda hisob kitob bo'lmaydi. Mana shu ozginagina qilingan narsa. Bizni zarracha amalimiz, yaxshisi ham, yomoni ham u hisob kitob qilinadi. Bizni nazarimizga ilinmaydi o'sha narsa. O'sha ikkita yosh bolaga unaqangi qator-qator ovqat emas. Bir kosadagi ovqat. U ham nima ekan endi? mi bug'doymikin? Nima narsa ekan? Ikkita bolaga yetadigan ovqat. Mehmon desa bizda endi toq qo'y so'ymasa, tovuq so'ymasa, buni izzati bo'lmaydi. Lekin u borini olib chiqdi shu. Borini olib chiqib qo'ydi. Shu amal Alloh taolaga ma'qul keldi. O'zlar muhtoj, lekin ikkovsi ham yemadi, bolasi ham yemadi, bolasi ham qulatib qo'ydi. Ya'ni o'zi kishi o'zi muhtoj bo'lib turib infoq ehson qilishik va Qur'onda oyatda maqtaladi. Rasululloh alayhi vasallam hadisida maqtaladi. O'zda ortib qolganni o'ziga kerakmasini uni uni maqtalgan emas. Uni maqtalgan emas. hop mana bu yerda muhojirlar va ansonlar. Biz hammamiz bu yerda o'tirganlar birodarlar muhojirmiz. Muhojirmiz, hammamiz yurtimizda, hammamizniki uyimiz, joyimiz, yaxshi-yaxshi tijoratimiz, hamma narsamiz qolgan. Lekin biz uni o'rnini to'ldirish uchun chiqmaganmiz. Biz niyatimiz nima? Allohning fazlini, roziligini istab chiqishga. Alloh taolo sodiqlardan qilsin va Alloh va Rasuliga yordam berish uchun chiqqanmiz. Mana bu maqsad g'oya esdan chiqib qolmasin. Va har kuni o'zimga savol beraylik Men mana hijrat qildim. Allohning diniga qancha foydam tegdi? Qancha foydam tegdi? Shu savolni o'zimga beraylik. Chunki mana bu oyatdagi Alloh va Rasuliga yordam beradi deyilyapti. Har kuni o'zimizga bir savol beraylik Mesh Allohning dinini bugun oyoq osti bo'layotibdi. Qur'onning ustiga kofirlar najosat qilyapti, bovul qilyapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni masxara qilyapti. Men nima qildim degan savol o'zimizga o'zimiz beraylik. O'zimizga o'zimiz beraylik. Shundan keyin biz sodiq muhojir bo'lamiz. Doim men aytganman, siz Rossiyada million-million yurgan shu ish istab, ular ham o'zini muhojir der ekan, radioda eshitib qolaman ba'zida. Shunaqangi xor zalil bo'lgan O'rta Osiyodan borib. mardikorlik qiladi, qullik qiladi. Ular begona yurtda, biz ham begona yurtda. O'rtada nima farq bor? Lekin ular soni ko'p. Ular soni ko'p. Million million ular. Bizniki oz. Lekin nimaga Alloh taolo bizni rizq qilgan? Nimaga shu millatlarni bizga xizmat qiladigan qilib qo'ygan? Sababi bizning niyatimiz. Biz Allohning diniga yordam bermoqchimiz. Shu niyat bu o'zgarmasa, Alloh taolo bizga yordam beradi. Bo'lmasa Alloh taolo bizga muhtoj emas. Bir Birden bizim maddikarlık kılışımız Allah'a sessiz. Çünkü ben iş Pakistanda birodarlar 6 milyon Afgan muhacir var. 3 milyon mu 4 milyon kaptı. Bunların arzışı yok, kadri yok. Afganistanlık muhacirler. Polis insan savlamaydı. Nime sababda Allah Teala bize azıqıdı. Bu bizi dinimiz birodarlar. Indi şu dingi oradan beradi. Bekor qolmaydi. Her kim o'ziga bir iş nimasi tuzib olsin. Nima dingi yordam berishim kerak. Men uydan nima chiqdim? Vatandan nimaga chiqdim? Biznes qilish uchun chiqmadim. Tijorat qilish uchun chiqmadim. Dinga yordam beraman. Shuning uchun agar mabodo bekor qolsak, mas'ulim birodar, men bekor o'tiribman uyda. Mendan bir ish bir joyda oshpazlik qilay, bir joyda bir nonboylik qilay, bir supray yo'llan bir joyi. Men dinga xizmat qilishim kerak. Bekor qolmaydi birodarlar. Chunki biz ko'pimiz kufrga xizmat qilganmiz birodarlar. Ko'pimiz soch-soqolimiz kufrga xizmat qilib oqargan. Bugun ana dinga xizmat qilgan vaqt keldi. Sezon mavsumimiz keldi bizni. Qilib qo'yishimiz kerak bu yerda xizmatni. Xo'p, mana ikkita toifa. Uchinchi toifa nisbati Alloh taolo aytayaptiki, uchinchi toifa shunday kishilarki, ular mana bu muhojir va ansorlardan keyingi keladigan toifa. Bular shunday kishilarki, ular duo qilishadi. Robbana g'firlana. Ey Alloh bizni mag'firat qiling. Va li ikhwanina allazina sabaquna bil iymon. bizdan oldin iymon bilan o'tib ketgan mu'min musulmonlarni ham Alloh mag'firat qilgin. fi qulubina ladina amanu. Bizni qalbimizda mu'minlarga nisbatan g'illig'ashlik qo'ymagin. mo'minlarni yomon ko'radigan qilib qo'ymagin. Mu'minlarga nisbatan qalbimizda zarracha yomon ko'rish qoldirmagin. Robbana innaka raufur rahim. Ey bizni parvardigorimiz, sen ko'p mehribon, ko'p rahmli zotsan deb duo qilishadi. Bu muhojir va ansorlardan keyin, sahobalardan keyin keladigan qiyomat kunigacha ahli sunna va jamoa nisbati bu. Nima qiladi? Avvalambor o'zini gunohlariga mag'firat so'raydi. Birinchi o'zini gunohini ko'radi. Birinchi o'zini xato kamchiligi Allohdan istig'for so'raydi. Ikkinchi o'zidan oldingi o'tib ketgan hamma mu'minlarni, salafi solihinlarni haqqiga mag'firat so'raydi. Alloh ularni mag'firat qil, kechiring Ular qolamaydi, ular aybini qidirmaydi. Palonchi nima qildingiz, pistonchi nima qildingiz demaydi. Chunki o'zidan oldingi o'tganlarga tosh otishlik misali ulamolar aytgan osmonga tupurish degan. Kim osmonga tupursa, yuziga tushadi halas. Biz o'zimizdan oldingi o'tgan iymon bilan o'tib ketganlarni faqat haqqiga mag'firat so'raymiz. Alloh bilan kechiring. Va uchinchi Allohdan qalbimizda mu'minlarga nisbatan g'illig'ashlik, gina guduratni qo'ymagin deymiz. Mu'minlarni xursandchilik xursand bo'laylik deymiz. Mu'minlarni xafagachi xafa bo'laylik. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, mu'minlar bir jasaddir dedilar. Ha mana bu Hashr surasidagi 7-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi oyatlar. Ki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qanaqa ergash kerak? Qanaqa muhojir bo'lishi kerak? Rasululloh sallam aytdilarki, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va min yadihi. Musulmon kishida shunday kishiga aytiladiki, uni qo'lidan va tilidan boshqa musulmonlar omonda bo'ladi. bu kishini musulmon deyiladi. Yani tili bilan qo'li bilan musulmonlarga azor bermaydi. Wal muhajiru man hajara manahallohu an. Muhojir deb shunday kishiga aytiladiki, u Alloh nahiy qilgan, qaytargan narsadan qaytgan kishiga muhojir deyiladi. Ya'ni gunohdan qo'rqadi u. Mana bu kishini muhojir deyiladi. Shuning uchun ham birodarlar, biz o'zimizni kimligimizni yaxshi tanib olaylik. Biz Muhammad alayhisolam ummatlarimiz. muhojirmiz va hijratdan murodimiz. Shuning uchun jamoatda bu biznes, tijoratga ijozat berilmaydiki, kelinglar bu din oyoq ostib turgani biz kuch-quvvatimizni dinga sarflaylik. Bo'lmasa hammamiz tijorat qila olamiz. Hammamiz kasb hunarimiz bor. Hammamiz tijorat biznesi bilamiz, hammamiz eplaymiz. Lekin bugun din oyoq osti bo'lib tursa, payg'ambar haqorat qilib tursa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni xinzir to'ng'izga o'xshab, cho'chqaga o'xshab aksini chiqarib tursa, biz biznes qilib o'tirsak, ertaga u kishiga qanaqa qaraymiz u kishini shafoati qadar qanaqa u kishidan shafoat so'raymiz bu ummat hammasi bugun tijorat qilyapti ummat hammasi biznes qilyapti ummat hammasi kasbkor qilyapti biz ozgina bir toifa akamiz keyin kuch quvvatimizni ilmimizni shu dinga sarflaylik shu din aziz bo'lsin ocham qolganimizda alhamdulillah rizqimizni alloh taolo beryapti kufr aytadiki время dengi deydi ishlamagan tishlamaydi deydi u kufrni aqidasi u moddiy falsafa u ba'zilar bunaqa tushunib qolsak biz ishlamasak ham yeyapmiz yo'q bu alloh taolo bizni oramizda shoyat yaxshilarimiz ko'proq shu dinga xizmat qilib o'tganlar bo'lsa kerakki alloh taolo bizni rizqimizni o'zi yetkazib beryapti eshigimizdaga endi buni shukronazar qilish kerak ko'p ummatga nasib qilmagan birodarlar bu shuning uchun biz o'zimizni kimligimizni esdan chiqarmaylik biz la ilaha illalloh muhammadu rasululloh deb muhammad alayhissalomga ummat bo'lamiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan necha kun oldin madinada bir sahobiy bilan birga kechqurun qabristonga chiqdilar jannatul baqiya deydi musulmonlarning qabristoniga chiqib hamma musulmonlarga allohdan istig'forat so'radilar ey alloh bularni gunohlarini kechirgin shunda rasululloh vasallam aytdilarki menga alloh taolo ixtiyor berdi Ey Muhammad alayhisalom, qiyomat kunigacha xohlasangiz, xohlagancha yashaysiz. Har qancha istasangiz yashaysiz. Islom bilan hukm qilasiz. Bir-bir lekin vafot topasiz. Innaka mayyit, innahum mayyitun. Va innaka mayyitun va innahum mayyitun. Siz ham bir kun vafot topasiz. Va ular ham vafot topadi. Hayotda hech kim qolmaydi. Hayotda ixtiyor sizda. Xohlaganingizcha yashang. Xohlaganingizcha islom bilan hukm qiling. Vafot topasiz, jannatga kirasiz. Oxir va mukofot topasiz va Robbingizni ko'rasiz. Yoki ixtiyor sizga vafot topasiz, Robbingizni ko'rasiz, jannatga kirasiz. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, men ixtiyor qildim, Robbimni ko'raman, avval jannatga kiraman. Dunyoda qolish xonaman. Haligi sahoba yig'layar ekan, "Ya Rasululloh, qolsangiz biz bilan islom bilan hukm qilardingiz." desa, "Yo'q, menga shu hammasiga almashtirmayman, Robbimga yo'liqishim" degan ekanlar. Ya'ni fidoyi asli Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lganlar. Alloh taolo u kishiga ixtiyor beryapti, xohlagancha yasha. Islom bilan hukm qilasan. Oxiri ham jannatga kirasan. Aytdilar ya Rafiqul A'la. Men Robbimga yo'liqaman. Robbilarga bo'lgan muhabbat shuncha qalblarda to'laydiki, aytdilarki, agar Halil olganda, o'zimga Halil tutganimda Abu Bakr Halil tutardim. Halil degan birodarlar qalbi o'shanga nisbatan muhabbati to'la. Mukammal shuni yaxshi ko'radi. Aytdiki, yo'q dedilar, men Allohni yaxshi ko'raman. Allohning muhabbati qalbimda shuncha to'laki, boshqa kishiga o'rin yo'q dedilar. Shunaqa yaxshi ko'radilar Robbilarni. Va qaytdilar, 3 kun, 3 kunmi, bir hafta yashamadilar. Shuna vafot topdilar. Biz ham bir kun vafot topamiz bilan. Kelinglar oxiratda obod qilaylik. Dunyo ahlidan bo'lib qolmaylik. Allohga, Rasuliga bo'lgan muhabbatimiz chin haqiqiy bo'lsin. Chin haqiqiy bo'lsin. Chunki Rasululloh sallam aytdilarki, iymon halovatini 3 ta sifat topilgan kishi topadi dedilar. Birinchisi Alloh va Rasuli uning uchun hamma narsadan ortiq mahbub, seva, yaxshi ko'radi Alloh va Rasulni shunchalik qattiq yaxshi ko'radi. Qolgan ota-ona boshqa hech narsa ko'zga ko'rinmaydi. Abdubali qaragan o'sha nishta xos menga nasihatidan bitta shu edi. Ey birodar, endi ummatning oldiga tushyapsiz. Ayolingizga, farzandingizga ko'p muhabbat qo'ymang. giftlanib qolasiz sal surib qo'ying sal o'rtaga bir masofa qo'yib qo'ying chunki endi siz alloh rasuliga bo'lgan muhabbatingizni isbotlashingiz kerak ayolni farzandni yaxshi ko'rishlik bu g'ariza bu hamma maxluq yaxshi ko'radi lekin endi siz ummatni oldiga tushib ularni yetalamoqchi bo'lsangiz bu narsani sal surib qo'yishingiz kerak farzandni ayolni ko'p yaxshi ko'rishligingiz sizni fitnalab qo'yadi Haqiqatda biz ko'rdik, ko'p rahbar, ko'p mujohid, ko'p dinga xizmat qilaman degan kishilarni ko'proq fitnalagan narsasi mana shu ayolni farzandi bo'ladi. Chunki mana hadisda kelyaptiki, kimni Alloh, kimga Alloh va Rasuli hamma narsadan suyumli bo'lsa, bu birinchi sifat bu. Ikkinchisi bir kishini yaxshi ko'rsa faqat Alloh uchun yaxshi ko'radi. Boshqa narsa aralashmaydi. U u rahmat aytadimi, xursand bo'ladi, u emas Alloh uchun yaxshi ko'raveradi. Uchinchisi kufrga qaytishi o'tga uloqtiradigandagi holatda jirkanib qabul qiladi. Kufrga qaytasanmi desa, xuddi o'tga uloqtirsa odam qanchalik qo'rqsa shunchalik qo'rqadi. Yo'q, men kufr qaytmayman. Mana shu uchta sifat jamlangan kishida iymon halovat topiladi. Birinchisi qiyin o'zi Alloh va rasulini hamma narsadan ortiq yaxshi ko'rish. Ikkinchisi undan ham qiyin. Shuning uchun ham birodarlar, biz o'zimizni kimligimizni yaxshilab tanib olaylik Biz alal jihadi ma baqina abada. Biz Muhammad alayhisalomga bayat qildik deysiz sahobalar, to o'lgunimizgacha, to hayot ekanmiz jihad qilishlikka bayat qildik. Bir umr jihad qilamiz deydi. Bir haftaga, bir yilga yo qarigunimizgacha emas. Va ular amaliy mana Abu Ayyub al to'qson 93 yoshlarda bu kishi Rasululloh vasallam birinchi hijrat qilgan ansoriy bu kishi. Abu Ayyub al-Ansori bu kishi. Hamma g'azalarda ishtirok qilgan birga Rasululloh vasallam Bu kishi 93 yoshida Rasululloh sallam vafot topib ketgandan keyin nima qildi? Bu kishi jangga ketayotgan lashkar bilan birga men ham chiqaman. Farzandlar aytdi, "Otajon, qarib qoldingiz. Siz uzringiz bor, Alloh qabul qilgan. Al Rasululloh sizlar, Rasululloh sizlar rozi bo'lgan, hamma xalifalar sizlar rozi bo'lgan, uyda o'tirsangiz bo'ladi" deganda, "Eshitmayapsizlarmi Alloh taolaning oyatini? Infiru qifafan va thiqala." Qari bo'lsan ham, yosh bo'lsan ham, boy bo'lsan ham, kambag'al bo'lsan ham jihadga chiqinglar degan buyruq eshitmayapsizmi? Men bu buyrug'i Qur'onda tilovat qilib turib, men sizlar orqangizda qola olmayman. Men ham sizlar bilan chiqaman. Harakat qilishdi, mana bugungi kunda Istanbul deydi, Konstantina degan joyga yaqinlashgan vaqtda bu kishi vafot topadigan vaqt yetib keldi. Shunda aytdilarki, men vafot topsam, men tezda kumvorman. Bir necha kun shu sizlar ichingizda jasadim yursin. Har qancha kufr mm, ichkarisiga olib kirib meni dafn qilsalar, meni ajrim ko'p bo'ladi dedilar. Haqiqatda bir necha kungacha jasadlari aynimadi. shu o'zlari lashkar oldiga hujum qilib ketaverardi bu kishilar tobutini olib borib turib oxiri hozirgi istanbulga dafn qilindi men u kishini qabrlarini ziyorat qildim qabrlarini ziyorat qilib aytdimku abu hayub madina qayda siz qayda to'qson uch yoshda yozib qo'yib to'qson uch yoshda kelgan nima ular ahd berishgandiki biz o'la o'lgungacha jihod qilamiz makkadan voz kechishdi madinadan voz kechishdi shuning uchun biz voz kechgan narsalar ularni voz kechgan narsasiga to'g'ri kelmaydi Biz Makkadan Madinaga hijrat qilmaganmiz. Biz Makkadan Madinaga hijrat qilmaganmiz. Makka Madinani bilamiz darajasini. Lekin Madinada Rasululloh sallallohu qabrlari bor. Shunaqangi pokiza joylar, hamma musulmonlar dunyodan o'sha yoqqa talpinadiku o'sha yerda bir vafot topsak deb. Ya'ni biz voz kechgan narsalar ularga to'g'ri kelmadi. Lekin umidimiz bor. Chunki Rasululloh sallamga bir sahoba aytdiki, qiyomat qachon yo rasululloh rasululloh aytdilar qiyomatga nima tayyorlading dedilar qiyomatga ko'p narsa tayyorlolmadim ibodatim ko'p emas namoz ham ko'p o'qolmadim ro'za ham ko'p tutolmadim nimang bor dedilar alloh rasulini yaxshi ko'raman dedilar alloh rasulini muhabbati bor boshqa hech nimam yo'q rasululloh vasallam aytdilarki sen kimni yaxshi ko'rsang o'sha bilan birga bo'lasan qiyomat kuni Ya'ni muhabbat qalbimizda bo'lishi kerak birodarlar. O'zimizni kimligimizni esdan chiqarmaylik birodarlar. Biz muhojirlarmiz. Muhojirlar bu Qur'onda maqtalgan mana. Juda ko'p joyda muhojirlarni maqtagan Alloh taolo. Muhojir degan boshqa sifat bilan emas. Birinchi biz ummati Muhammadmiz, millati Ibrohimmiz, keyin muhojirmiz. Farzandlarimiz ham ertaga sen kimsan desa men muhojirman desin. men tatarman, men qozoqman, men o'zbekmandan gapimni eshitmay Men muhojirman dedi Millating nima desa, meni millatim millat Ibrohim. Men muhojirman dedi Shuning uchun biz muhojirligimiz bilan Allohga shukr qilishimiz kerak. Va hammamiz iymon keltirgan qiyomat kuni haq birodarlar. Rasululloh sallam bilan muloqotimiz haq. Keyin o'sha kishi bilan ko'rishlikka yarasha amal qilaylik birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni qalbimizga Alloh Rasulini muhabbatini joylasin. Gunohlarimizni mag'firat qilsin, amallarimizni isloh qilsin. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda maqtagan sodiq muhojirlardan mujohidlardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo ansorlarimiz ham gunohlarini mag'firat qilsin. Alloh subhanahu va taolo ummatni birligini ko'rishsin. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'min va mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar